Mana Qur'oni Karimda nozil bo'lgan eng birinchi oyat ana shu musulmon kishini ilmga bo'lgan qanchalik bir e'tibori katta bo'lishi kerakligiga ishora qiladi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Qur'onda 6666 ta oyat nozil bo'lgan bo'lsa, ana shu 23 yil mobaynida 114 ta surada shu qancha minglagan kalimalar kelgan bo'lsa, mana shu kalimalarning ichida eng birinchi Alloh tomonidan Muhammad alayhisolamga yuborilgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Hali namoz yo'q, hali roza yo'q, hali hech narsa yo'q islom hukmlaridan. Birinchi bo'lib nozil bo'lgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Ilm mana shunday bir fazilati ulug' bo'lgan amallardanki, ilm bilan inson qullikdan podshohlik darajasiga ko'tariladi. Mana Abi Hazimda aytib o'tdi. Mana Atoy ibn Abi Rabohda aytib o'tdi. Mana bizni mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotidan misol oladigan bo'lsak, u kishini mana bilamiz Abu Yusuf degan katta shogirdlari bo'lgan. Abu Yusuf yoshligida ana shu Imom Azamdan ta'lim oladi. Imom Azam rahmatullohi alayhi ana shu Abu Yusufdagi bo'lgan zehnni, ilmga bo'lgan chanqoqligini ko'radida, shu bolani yaxshi ko'rib aytadiki, bolam deydi, mana shu mendagi ilmni yaxshi itqon bilan o'rgansang, podshohlarni dasturxonida taom yeysan, podshohlar senga taom tutadi deydi. Fazlardan gapirib turib shuni ham aytadi. Abu Yusuf shu 10 yashar bola yoki 11 yashar bola uyiga borib ota-onasiga aytadiki, domla mana qilib deyapti, ilm o'qiy ekan, menda qobiliyat bor ekan, desa Abu Yusufning otasi aytadiki, bolam, Imomi Azam ilm bilan shug'ullansa yarashaveradi. U kishi boy odam, savdogar bo'lgan Imom Azam. Biz nimamiz? Kambag'almiz. Ya'ni tirishlikka yarab qolding, bir ikki dinor pul topib kelsang, akang, opang yoki akang, singli yoki opang katta bo'lib qoldi, shularni chiqarishlikka yordam berasan deb xuddi siz bilan bizni sharoitimizdagi bahonani aytadi. Sharoit ko'tarmayapti. Ya'ni ko'ringlar Alloh taolo kimga sharoitni beradi, kimga zehnni beradi, Alloh taolo sinaydi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi oldiga Abu Yusuf bor aytadiki, dadam bunday bunday dedi, sharoitimiz og'ir ekan, men kuniga 2 dinor bo'lsa ham pul topib oilamga yordam berganim yaxshi ekan dedi. Birodalar pulni katta o'rganda topsa ham bo'ladi, hunarni katta o'rganda ham o'rgansa bo'ladi, hamma yoqqa o'rgisa bo'ladi katta o'rganda, lekin yoshligidagi zehn, yoshligidagi ilm bo'lmaydi. Muhtaram yosh ukalar. ulgisizlar ham yo'qqa keyin. fulon topasizlar, mashina ham minasizlar, ha, ham yo'q lekin kalla ovozga kalla bo'lmaydi. Buni yosh kattalarimiz aytishsin Qunut duosini qanchadan beri yodlamay yurganlarimiz bor. O'ynab o'tirib yodlab qo'yadi Qunut duoni yoshligimizda olib berganda. Shunda Imom Azam aytadi, aytadiki, shu ikki dinor topib kirsang, seni ilm o'qishga ruxsat berishar ekanmi deydi. Ha desa, o'sha ikki dinorni kuniga men beraman senga deydi. Ya'ni savdogarchilikda hammamiz yaxshi bilamiz, pulni ko'proq foyda chiqadigan joyga sarflaymiz. Shunday emasmi? Birodarlar, savobni topishlikda, savob tijoratida ham ko'proq chiqadigan joyga sarflashlik kerak Imom Azam bilar ekan, o'zi ilm o'qityapti. Ilm o'qitganiga ajrini oladi. Endi unga sponsorlik qilganiga ajrini ham o'zi olyapti. Dasturxon solib 1-200 so'mni sarflab, to'rtta odam qonini to'g'izib chiqarib olasiz, bu albatta xayr, lekin shu bilan tugadi savob. shu 1-200 so'm pul bilan Qur'on o'qiyotgan, ilm o'qiyotgan talabaga olib borib yegizib qo'ysangiz yoki bitta Qur'on berib qo'ysangiz, bilasizmi qanaqa ajr bo'ladi? Imom azam olim bo'lganda qayerga sarflashini ham bilyapti pulini. Bo'lmasa 2 dinor deb chiqib kuniga yetim yesirga kambag'al bechoraga sadaqa qilib olsa ham sadaqa bo'laveradi. Shu kundan boshlab Abu Yusuf Imom Azamni qaramog'iga o'tadi, kuniga 2 dinordan pul to'laydi. Domlasi pul to'lab o'qitadi birodalar. Oylar o'tadi, yillar o'tadi, 25 ga kiradi, 30 ga kiradi Imom Abu Yusuf deyarli bir olim bo'lib qolgan paytda qattiq kasalga duchor bo'lib, o'lar holatiga kelib yotib qolganda Imom Azam kelib yig'lar ekan. Shagitini o'lib qolishligini o'ylab yig'lar ekan. Shunda Abu Yusuf, "Domla, nima yig'laysiz? Endi Allohda taqdiri bo'lsa, kelgandan keyin ketaveramiz" desa, "Bolam" dedi. "Sen bari o'lasan bir kun" dedi. "Men seni o'layotganing emas, senga sarqlagan ilmim odamlarga foyda bermasdan turib yo'q bo'lib ketayotganiga mehnatim yig'ilyapman degan ekan. Mendan keyin meni o'rnimni egallaydigan odam bo'lib yetishib qoluding, olim bo'lib qoluding. Endi qarang, mehnatiga achinayaptiki, men uchun ishlaydigan odam tayyor bo'lib qoluvdi. Men o'lgandan keyin meni ilmimni odamlarga yetkazib, men orqamdan bir savob jo'natib turadigan odam ketib qolayotganligiga achinib yig'layapman deydi. Nimasiga yig'layapti E'tibor beringlar. Oradan 5-10 kun o'tib Alloh shifo berib, Abu Yusuf yaxshi bo'lib qolar ekan. Kitobini qo'ltiqlab, domasi dars o'tadigan xonaga qarab ketyapsa, "E, Abu Yusuf, yaxshi o'qib qoldingizmi? Alloh shifo bergan bo'lsin. Qaqa ketyapsiz?" "Ha, Domlaning oldiga dars o'qigani ketyapman. "A siz dars o'qimay qo'ying." Nimaga? Ha, kecha yaqinda Imom Azam aytgan edilar. A mendan keyingi olim shu edi. Mana kasal bo'lib yotib qoldi, o'lib qoladi shekilli. Mendan keyingi olim shu edi degani, siz olim bo'ldingiz. Endi siz dars o'qimay qo'ying deylar ekan. deganda o'ziga ham aytgan mendan keyingi olim seni deydi. Nariyxonaga chiqib turib, уже fatvo olishni boshlar ekan dars o'qishni. Imom Azam odamlarni sal ozayib qolganligida nima bizni shahrimizga bir yangi shayx kelib dars o'tyaptimi? Yo'q, falon falon shahardagi ustozlar kelib dars o'tyaptimi? Yo'q, kim dars qilyapti? Shagirdiz Abu Yusuf. Hali pishmadi. Pishmaganligi haqida ilmi yo'q. Yana ilmga taqalyapti. O'zini pishdim deb o'ylayapti. Ikkita shagirdidan bitta savol berib jo'natar ekan. Bir narsani so'raysizlar, ha desa ham noto'g'ri deysizlar, yo'q desa ham noto'g'ri deysizlar. Ikkalasi borib bittasi so'raydi, "Mana narsani qilsa bo'laveradimi?" Ha deb javob bersa noto'g'ri aytdingiz deydi. U paytda oddiy odamlar ham oddiy bo'lmaganda, ular ilm eshitgan. Birodarlar, ular ilm eshitgan. O'qib yodlamagan bo'lsa ham eshitgan. Noto'g'ri aytdingiz deydi. Hayron bo'ladi. ertasi kuni bunisi keladida ma'noni hisob bo'la oladimi desa, kecha olmaga ha dedim, noto'g'ri dedi, bunga yo'q deb ko'rishing" deb turib, yo'q deydi. Bilmaydi uni javobini. Yo'q desa noto'g'ri aytdingiz deydi. Shunda tushunadi qadan kelyapti savol. Domlasini oldiga kelib, Abu Imom Azam dars o'tayotgan joyda, "Ey shayx" deydi, tikka turib. Bitta savol bor deydi. Desa Imom Azam qaramasdan gapiraveradi bu yoqqa qarab. Ikkinchi marta so'raydi. Yana parvo shunda tushunadi Imom Abu Yusuf. Cho'kka tushib, "Ey ustoz, bitta savol bor" deydi. Qaysi savol desa, o'zingiz bilasiz deydi. Javobini beradi. Shu kundan boshlab Imom Azam vafot etgunga qadar shogird bo'lgan ekan. Imom Azam o'tgandan keyin qozi bo'lgan, xalifaning huzurida o'tirganda nihoyatda bir qimmatbaho faqat xalifa yeydigan ovqatni olib kelgan paytda imonga uzatinglar deb ilinar ekan. Hali qimmat ovqatni olib turib, oldiga qo'yib rosa kular ekan. Eymon, masxara qilyapsan meni. Bu faqat o'zim yeydigan qimmat ovqat sizga bersam masxara qilyapsizmi desa, yo'q, ustozimni gapini amalda ko'rganligimdan xursand bo'lib kulyapman deydi. Ustozni nima deganida? Ilmni yaxshi o'rgansang, podshohlar qo'lida senga taom tutadi deganida. Bitta kambag'alning bolasi edi. Shu darajaga nima olib chiqdi uni? Ilm olib chiqdi. O'qimni mo'larding, Ko'ryapmiz, ana diplomlilar bittasi faollik qilib, bittasi tahsil qilyapti. 80-yilda bu yoqda shunga paydo bo'lib qolgan bizda. Shunday emasmi? Hozirgi kunda mana buni yasash u yoqda tursin, birodarlar. Ichidagi funksiyasini ishlatishlikka aqlimiz yetmaydi to'liq. Ilmimiz zo'rligidan. Musulmonlar nima qolib ketdik? Ilmga beparvo bo'lib ketdik. Faqat diniy ilmda tushunmaylik. Dunyoviy ilm ham bunga kiraveradi, birodarlar. bo'l, ilm avvalo bissin deb Rasululloh ilmda Xitoydan bo'lsa ham bo'lganlar deganda Xitoydan e'tiqod, diniy bilimni o'rganilmaydi. Dunyoviy ilm o'rganiladi. Ilmga beparvo bo'lib ketganmiz birodarlar. Mana shu ilm fazilat haqida bu kirish qismi edi. Mana ilm fazilat haqida ba'zi bir narsalarni ham bo'lamiz. Sizlarni qovoqlaringlar og'irlashib qolgunga qadar inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalari bilan o'tirib suhbat qurib o'tirganda 3 ta odam kirib keldi. Kirib keldida halqa bo'lib o'tirishganda doira bo'lib Birinchisi qaradi, jinday bir ochiq javob berdi. Qisini yurib kelib o'tirdi. Ikkinchisi odamni bezovta qilmaydi, orqasiga o'tirdi. Uchinchisi bunday qarata shavqasiga chiqib ketdi. Ilm majlisiga 3 xil munosabat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, mana shu 3 ta odamni xabarini beramiz sizlarga. Qisilib kelib o'tirgan intildi, Alloh taoliga keldi, Alloh ham uning oldiga keldi. Ikkinchisi odamlarga ozor berishdan hayo qildi, Alloh undan ham hayo qildi dedi. Uchinchisi ilm majlisidan yuz o'girdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedi. Olyapsiz kanalda. Diqqatda masala bo'lyapti ekan. Insof qilinglar, sha boshqa kanalga olib boramiz. Yo'lan Kamdan kam Alloh rahmat qilganlarimiz to'ta eshitinglar ozgina ilmdan foydalanay deymiz. Biz qadr yetmaymizda, undan ko'ra bitta konsert yoki bitta siz uchun ko'rganimiz yaxshi birodarlar. Yana to'g'rimi? yuz o'girgandan Alloh yuz o'girdi deyapti. Jinni kallani ishlataylik mana shu joyiga. Mana sahih hadislarda keladi. Bu juda ko'p qaytarilgan hadis, lekin 10 ni kelganligi uchun buni qayta bir marta qaytarishga to'g'ri keladi. Alloh taoloning yer yuzida kezuvchi farishtalar bo'ladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bizni tugatganda bir revizor farishtalar bo'lar ekan. bandalarni nima ish qilayotganligini kitobga tushirib, Allohni surgab chiqib topshiradigan farishtalar kezib yurganda bir to'p odamlar Allohning uyida zikr qilayotganligini guvohi bo'lar ekan. Biz birodarlar inshaalloh. Yoki bir uylarda dars majlisga kelar ekan. Qayerda qimor o'ynashyapti, qayerda lato o'ynashyapti, qayerda uxlashyapti, qayerda kompyuter o'ynashyapti, ilm majlisi bo'lar ekan joyga kelar ekanda halumma ila bug'yatikum, ey bu yoqqa kelinglar deb qo'shqa farishtalarni ham chaqirishar ekan. To'planar ekan farishtalar. U yerdagilar qilayotgan ishlarini yozib Allohning huzuriga chiqqanda Alloh subhanahu va taolo bandalarini nima ish qilayotgan holda tashab chiqdi Alloh biladi nima qilayotganimizni. Shunda farishtalar ekanki, senga hamd aytayotganligini, senga tasbih aytib, seni zikr qilayotganligini tashqi ko'rib chiqdik. Alloh taolo so'rar ekan, bandalarim nimani talab qilishyapti o'sha o'tirishligida? Alloh biladi nimani talab qilayotganimizni. Pul talab qilyapmizmi? Jannatdimi? Jannatni talab qilyapti. Alloh taolo so'rar ekan, nima ular jannatni ko'rganmi? ko'rgan emas. Agar ko'rganda qanaqa bo'lardi? Unga bo'lgan shavqi yana ham oshar edi. Nimadan panoh so'rayapti ular? Nimadan qo'rqishyapti? Alloh biladi nimadan qo'rqayotganimizni. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqmayapmiz a? shundaymi? Jahannamdan qo'rqyapmiz. Nima derkan Alloh taolo? Jahannamni ular ko'rganmi? Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanaqa bo'lar edi? Jahannamdan qochish yana qattiq bo'lardi. Alloh taolo Mana shu farishtalarni guvoh qilib aytar ekan. Mana shu majlis ulug'ligidan guvoh bo'linglar. Birortasini gunoh qoldirmasdan enidan tug'ilganda gunohlarni hammasini der ekan. Agar niyatimiz ollohni zikri, ilm o'rganish niyatida kelgan bo'lsak, har dars eshitganimizda, har ilm o'rganib chiqib ketayotganimizda gunohlardan tozalanib chiqib ketamiz, shuni his qilaylik. Shunda farishtalar ekan, Parvardigor, to'xta, bitta bandang bor yerda O'zi ilm majlisiga kelgan emas, bir hojat uchun kelgan edi. Kirib o'tirib qoldi majlisda. Ha, bir narsa so'rab keldi, yuring uyimizga, men Emolobod bir pera choshib ketasiz, uyga olib ketdi, dars bo'lyapti uyda. U nima deb keldi? Ilm deb keldimi? Yo'q, hojatim deb keldi. U niyati ilm emas, lekin o'ralashib kirib qoldi hali yerga. Uni ham gunohini kechiraversami? Bu ilmda, bu majlis ulug'ligidan bu ham bebarho qolmaydi. Adashib kirib qolgan bo'lsam gunohini kechiraman deb. Biz mana shuni ilm majlisini quvolashimiz kerak. keling dars bo'lyapti bolalar biz kelar desa aka rahmat agar ziyofat deganda kelib o'tirar edi masala ishlikka toqatimiz yo'q tan olinglar Nazarimiz zerikkanga o'xshaymiz billoh. yuz o'girgandan yuz o'giradi Alloh deyilyapti mana ulamolar aytadi yaxshi hamsuhbat deydi masalul jalisi solihga matal homilil misk yaxshi hamsuhbat deydi xuddi mushk anbar sotadigan attorga o'xshaydi O'tirsangiz Allohning zikrini qiladi, Allohni eslatadi, bismillah deydi, Allohdan qo'rqing dedi, boshqa narsani gapirmaydi. Bu atir sotadigan odamga o'xshaydi deydi. Atir sotadigan odamni oldiga kelsangiz, puliz bo'lib olmagan chog'ingiz ham shidan mazza qilasiz, shundaymi? Ahli ilm bilan o'tirgan vaqtingiz bo'lmasa, eng kamida yoniga kelganda axloqidan ko'ra mazza qilasiz. Endi yomon ham suhbat deydi, go'laqiga o'xshaydi deydi, kachigarga, turbachisiga o'xshaydi deydi. Haliginga tegib kelsangiz kiyimingizni qiladi. Agar temasini ehtiyot qilib olsangiz, buningizga sassiq uradi deydi. Yomon hamsuhbat bilan o'tiradigan bo'lsangiz, uni yomonligidan sizga albatta ta'sir bo'ladi. Agar o'tirmasdan o'tib ketsangiz, albatta bir narsa sizga yoqmaydi. Qaraylik, kimlar bilan hamsuhbat bo'lyapmiz. Ulamolardan biri aytadi, mana Abu Ishoq, agar bir kishini Hayotda hamma qilayotgan ishi yaxshi bo'lsa-yu, lekin yomon odamlar bilan ulfat bo'lgan bo'lsa, bu qilgan yaxshiliklari bir pul deydi. Va bir odam yer yuzidagi jamiki yomon ishlarni qilayotgan bo'lsa-yu, lekin ham suhbat bo'lgan kishilar yaxshi axloqli odamlar bo'ladigan bo'lsa, bu odamni qilgan yomonliklari yaxshilik deydi. Ya'ni tuzatsa bo'ladi buni. Ulfating aloqonat bo'lsa, yeyishing qanaqa deyilgan birodarlar. Qaraylik kimlarni do'st tutyapmiz. Kishi deydi Rasululloh, do'stini dinida bo'ladi deydi. kishi kimni do'sti ekanini qarasiz. Atrofingizni qarangda kimlar bor? O'shlardan bittasi siz. Agarchi ular qilayotgan ma'siyatni qilmayotgan bo'lsa ham. Ilm majlisiga kirgan odam agar ilmni eshitsa-yu eslab qola olmasa biror narsa bormi bunga. Bor, yo'q demanglar. Albatta bor. Bu ilmni eshitib eslab qola olmagan bandaga nimalar bor qarab turinglar. Birinchidan, ilm o'rganuvchilarga beriladigan ajr beriladi. Agar chish bola eslab qolmagan bo'lsa ham, kirganligi uchun shu yerga. Borib uxlashi ham mumkin edi uyda. Ikkinchidan, modomiki ana shu majlisda o'tirar ekan gunohdan tiyilib o'tiribdi. Ishonaveringlar, hozirchi kalalarga jinniga tayyor ham kelmaydi. G'ibat ham yo'q, shikoyat ham yo'q, ko'zni zinosi, tilni zinosi ham yo'q. Mana shu ma'ruzani eshityapmiz, namoz o'qiyapmizmi? Gunohdan tiyilib turibmizmi? Ko'chada yurganimizda tinimsiz ko'z zinosi bo'layotganini bilasizlarmi? Suhbatimizni ziynati, hasad, g'ibat, gap tashlayligini bilasizlarmi? Indamay tur so'z gunohdan tiyilasizmi? Ilm majlisiga kirib o'tirgan odamga beriladigan ikkinchi narsa xato va gunohlardan tiyilib turadi. Uchinchisi, ilm majlisdan chiqib uyga borar ekan albatta unga Allohning bir rahmati bo'ladi. Chunki aytilganida ana shu ilm majlisi bo'layotgan joyga Allohning rahmati yog'adi, barakoti yog'adi, farishtalar tushadi, xotirjamlik keladi deydi. Ilm majlis tuganda bilasizmi? Xotirjam bo'lib qolasiz. Kelganingizda 39.8 da temperatura, ketayotganda 36.6 bo'lib qoladi. Joyizga tushib qolasiz. Xursand bo'layotgan bo'lsangiz ham joyizga tushib qolasiz, siqilib bo'g'ilib ketgan bo'lsangiz ham joyizga tushib qolasiz. Ala Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi, deyapti Alloh. Qalbingiz ollohni zikrini eslaganligi uchun nima qildi? Orom oldi. 4 ana shu joyda o'tirar ekan Allohning rahmati, barakoti yog'lar unga erishadi. 5 inchidan modomiki eshitib turar ekan, har birta o'tirgan lahzasiga ajr yoziladi. Va 6 inchisi farishtalar undan rozi bo'lib qonatini ustiga yoyib turadi deydi. Albatta olimga dedi payg'ambarimiz, farishtalar, mahluqotlar, hattoki baliq suvdagi baliqlar tasbih aytadi. Farishtalar qonatini yozib turadi oyog'ining tagiga deydi. Uni bosib ketayotgan yo'liga rozi bo'lganligidan deydi. Birodarlar, ilm o'rganaman deb kelayotgan bo'lsak, farishtalar qonotida keldik hozir. His qilinglar shuni. Va 7 chi olgan ajira, har bitta bosgan qadami bitta gunohni yuvsa, har bitta ko'targan qadami savob bo'lib yoziladi. Nima yuk yuzyapmiz aytinglarchi? Bu kimga? Hech narsani eslab qolmay chiqib ketgan odamga. Endi ozgina bir narsani eslab qola hayotda amal qilishga yarab qo'ygan odamga nima berilar ekan? Ba'zi hukmlar aytadi, innallohu lillahi ta'ala jannah fid dunya. Man dakhala xatoba ayshuhu. Dunyoda Alloh taolo tushirib qo'ygan jannatiy hayotdan bir shingil bor degan ekan. Ya'ni bir chimdim jannatiy hayot bor degan ekan. Jannatda nima bo'lmaydi? G'am bo'lmaydi. Jannatda nima bo'ladi? Xotirjamlik bo'ladi. Demak, dunyoda bir chimdim jannat hayoti bor deydi. Nima u desa ilm majlisi deydi. Xotirjamlik kelyaptimi qalbingizga? Demak, mana shu jannatdan tushilgan bir chimdim xotirjam hayotda yashaysiz. Jannatiy hayot. Jannatda ham bo'lmaydi, birodalar. Inshaalloh boraylik-da ko'ramiz. Bu yerda muammo bo'lmaydi. Hattoki posh bo'lib turinglar degan problema yo'q. Chunki sizga berilgan xur sizdan boshqa hech kimning ko'ziga ko'rinmaydi. Chunki birodaringiz shunda sizni jannatingizga bosib kirib kelishiga haqqi bor. O palonchi kira olaymi desa bu muammo, jannatda problema bo'lishi mumkin emas. Shuna kirib kelaveradi. Endi kirib kelsangiz siz xurujni o'tirgan bo'lsangiz, Xijolatchilikni erkak kishida g'ayr bo'ladi musulmon odam. Shu problema bo'lmasini deb Alloh taolo bizni aqlimiz olmaydigan qilib yechib qo'ydi. Bu xur faqat sizga ko'rinadi. Kirib kelaverasiz men oldimga. Birodalar, g'am jannatda bo'lmaydi. Xotirjamlik jannatda bo'ladi. Dunyodagi xotirjam hayot bozorda bo'lmaydi, televizorda olda bo'lmaydi, pul ko'pligi bilan bo'lmaydi, ilm majlisida bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, mana Anas ibn Voyidan rivoyat qilingan, "Ya Rasululloh" dedi. "Mata qiyamussa? sa? Qachon qiyomat bo'ladi?" dedi. Desa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma talaha." Nima tayyorladingiz unga so'rab qoldingiz. E, tayyor qoldingizmi qiyomat surishib qoldingiz? Dodi aytdiki, kishi bu namoz, ro'zani ko'p ham ko'paytirib yubormadimi? Shu bitta narsa bor qalbimda dedi. Nima dedi? Bu Alloh va Rasulini hammadan ustun ko'raman dedi. Eng yaxshi ko'rganim Alloh va uning rasuli dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, "Almaru ah-, man ahabba va anta man ahabbabta." Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bilan bo'ladi, siz ham albatta yaxshi ko'rganingiz bilan qiyomatda birga bo'lasiz. Biz kimni yaxshi ko'ryapmiz, qaranglar. Ahli ilmni, ahli taqvoni yaxshi ko'ryapmizmi? Payg'ambarlarni, sahobalarni yaxshi ko'ryapmizmi? Qiyomatda shular bilan bo'lamiz, birodarlar. Yo aksincha, boshqalarni yaxshi ko'rar ekan bo'lsak, albatta o'shlardan bo'lamiz. Endi demak, yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'ldi ekan degan xayolga bormaylik. Agar yaxshi ko'rib qo'ysanglar birga bo'lsa, yahudiylar Musa alayhisalom bilan birga bo'lish kerak jannatda. Nasroniylar Iso alayhisalom bilan bo'lish kerak. Agar faqat yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'lsa, u bilan bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan kishilarimizni qoldirib ketgan sunnatiga amal qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Meni otam qorixon deb ichib yuradigan bo'lsa bir odam. u Qorixonni bolasi emas. Shundaymi? Qoldirib ketgan yo'lga ergashsa yana kim shular bilan birga bo'lamiz? Hamma bozorda hozirgi zamonda edaqa baqir-chaqir savdolar zo'r bo'lib turgan paytda Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday bordida, "Ey ahli bozor" dedi. Masjidda Muhammaddan qolgan merosni bo'lishyapti, quruq qolyapsizlar dedi. Ahli bozor yugurib bordi. Borishsa hech qanaqa meros bo'linmayapti. Qaytib kelishi Abu Hurayra, siz yolg'onchi odam emas-ku, hech narsa bo'linmayapti u yerda dedi. Meros degan faqat pulni tushunamiz biz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Biz payg'ambarlardan dinor bilan dirham qolgan emas, bizdan ilm qolgan. Kim bu ilmni olgan bo'lsa, katta narsa yetishibdi deydi. Ulamolarni payg'ambarimiz alayhisalom o'zidan keyingi o'rinbosarlar deb aytgan. Al ulama varasatul anbiya degan. Nima bo'layapti ekan masjidda desa, bir joyda Qur'on o'qishyapti, bir yerda zikr qilishyapti desa, Muhammaddan shu qolgan deydi. Muhammad alayhisolamning merosini bo'lishib o'tiribmiz birodarlar. Qolgan merosga javob beriladi. Qolgan meros bizni pastga tortadi. Payg'ambarimizdan qolgan merosni oladigan bo'lsak, tevaga yuqoriga tortadi bizni. 22 ming to'pda endi og'irlashib qolyapsizlar birodarlar. Samdek qimilib olsanglar yaxshi bo'ladi, qon qon aylantirib. Ozgina qoldi. Mana quyida juda bir chiroyli narsa bor ekan. Imom Faqih aytadi, har bitta majlisda yuqtiradigan narsasi bo'lar ekan. Gripplarni chekirsiz, gripp bo'lasiz. Kachgarxonaga kirsiz, chang bo'lasiz. 8 ta majlis aytilinadi hozir. 8 ta majlisda o'tirsangiz, nima yuqtirib chiqib ketishingiz aytilyapti. Ya'ni albatta biz qaysidir majlisda nima qilamiz? Misol, bir inson odamlarga aralashmasdan yashamaydi-da, yolg'iz bo'lib, shundaymi? Albatta yo bozorda bir majlis bo'ladi, yo bir qardoshlikda majlis bo'ladi, jo'rachilik va hokazo. 8 ta majlis bor. Kim qaysi majlisda o'tursa, nima yuqtirib chiqib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi, man jalasa samaniya asma samaniya asnaf minan nas zadahullohu samanta ashya. 8 ta majlisda kim o'tursa, 8 ta narsa ziyoda bo'ladi. Birinchisi, Kim boylar bilan o'tirsa, nimasi oshib ketadi bu odamda? Dunyoga bo'lgan rag'bati oshadi. Oddiy hayotiga normal ko'nikib yashab yuruvdi. boylarning uyida yuribdi. Qachon qarasa jo'ralari boylar. Haligilarni hayotini ko'radida o'zini hayotini sochilib ko'rib turib, dunyoga bo'lgan muhabbati oshadimi? Bu faktda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan? boylarning uyiga kamroq boringlar, dunyoga bo'lgan muhabbatinglar oshib ketadi dedi. Aytganmiz u, dunyo ishini o'zidan pastroqqa qarasangiz, rozi bo'lib yashayverasiz hayotingizdan. Endi o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan, puli ko'proq odamni ko'rgan payt, to'g'rida, tiko mini yurgan bo'lsa, bitta yeshikiga, seshikiga chiqib qo'ysangiz, nima bo'ladi? Muhabbatingiz oshadimi? Rozi bo'lib yurasiz shunaqa qilib turib o'ziga ham. Kamroq boringlar deya, bormanglar demayapti. Bu ana shu boy bo'lmagan odamlarga aytilinyapti. Muhabbatingiz oshib ketadi dunyoga deydi. Kim fuqarolar bilan ko'p o'tursa majlisda Alloh uni Allohning bergan kuniga rozilik degan sifatni ziyoda qilib qo'yadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'proq kambag'allar bilan yurgan ekan. Aytyapmiz, o'zingizdan pastroq bo'lgan odamni ko'rsangiz, tijorat ahvolida, iqtisodiy ahvolini shukr qilaverasiz. Shundaymi? Kambag'allarda majlisda ko'p o'tirgan odam Allohning bergan kuniga roziman degan sifati ziyoda bo'ladi. Boylik shunda bo'ladi. Inshaalloh mana rizq haqida darslar boshlaymiz erta Ko'ramiz o'shni boylik nimaligini. Kim sultonlar bilan, amaldorlar bilan o'tirsa, Alloh uni qalbidagi kibrni va qalbidagi qattiqlikni ziyoda qiladi dedi. Xo'jayinlar bilan, amaldorlar bilan ko'p yurgan odam, xo'jayin amaldorlar tabiiy u xolasa xolamasa qalbi qattiq bo'lib ketadi. Buyruq beradi, ancha munchalarni haydab borish kerak, qattiq gapirish kerak. Ishini tabiat shunaqa. Va gapi doim o'tib keladi. Kibri va qalbini qatishi ziyoda bo'ladi dedi. Biz o'zimizdan baxtiroq bo'lgan odamlarga jo'rib olishga harakat qilamiz-ku. Falonchilar bilan men jo'raman deb faxrlanib yuramiz. Falonchilar bilan men oshiyman men. O'zi pilni dumisan sen agar pil bo'lsa ular. Chimalini boshini bo'lgani yaxshi edi bu o'rinda. Kim ayollar bilan ko'p majlisda o'tiradigan bo'lsa, jahlini, shahvatini va aqllarini zaiflashiga ziyoda bo'ladi dedi. ayollar bilan ko'p aralashib yurgan odamni shahvati, jahli va aqlini johillikka moyilligi ziyoda bo'ladi. Oddiy misol, 2 metr materialni bitta to'yda buzib yuboramiz-ku, xotinni gapiga kirib. Sizga 20 metr bo'lmaydimi? Siz erkak kishisiz, sizga baribir 2-3 metr farqi, lekin bitta ahmoq xotinni 2 metr materialga yoki bitta qo'ymagan bir qandaydir e, latasiga yillab to'plagan pulingizni xonavaron oladi. Siz xo'p deb ketaverasiz orqasidan. Bu nimani belgisi? Xotin kishilarda aqlini hammasini ham aqli zo'r emasligini belgisi. O'shincha odam alayhisalom aytdi-yu, xotiningni havoi nafsiga qul bo'lma dedi. Kim yosh bolalar bilan ko'p o'tirsa majlisda, ya'ni o'zidan kichkinalar bilan ulfat bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu kishini mazhab emas gap lag'v bekarchilik bilan ovora bo'lishini ziyoda qilib qo'yadi. Yosh bo'ladi g'amini nima? O'sha kompyuter xonada 5 so'mini yo'q olish yoki o'sha yapaladi qog'ozni yerga urib yutib olish. Olim odamga beradigan qattiq jazo qaysi desa aytishgan ekanki, olimni bir turmaga johil bilan qamab qo'ysa, shu olim uchun eng qattiq jazo bo'lar ekan. Siz nima qanday bu nimani gapiryapsiz? Siz tog'dan kelasiz, bu bog'dan keladi. Agar yosh bolalar bilan ko'p aralashib yurgan odamni bekachiligi, maza bemazagarchiligi ziyoda bo'lib ketadi deyapti. Kim fosiqlar bilan majlisda ko'p bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishini qalbida gunoh, ma'siyatlarni qilishlikka jur'atni ziyoda qilib qo'yadi. Yuribdi-yu. Chekkaningizga hijolat olib yuradingiz bir chekada, bir chekada. Endi ichadigan, kiyadiganlar bilan yursangiz, chekishlik uni oldini nima? Yaxshi odamlar bilan yurganda chekishlik ayib bo'lyapti. Endi fosiqlar bilan o'tirsangiz, bu sharaf bo'lyapti. Zato men hiydamayman deyapsiz. ya'ni gunoh ma'siyat qilishlikka yurakda nima kuchayapti? Quvvat kuchayapti. Nima bo'ldi? Men istam uyimni topib boryapman men. Yana nima qilyapman? O'zimni pulimga ichyapman. Fosiqlar bilan ko'p o'tirgan, qaraylar birodarlar, atrofimizdagi jo'ralarimiz kimlar? Agar ularni yaxshilikka torta olmayapmizmi? Unamayaptimi? Ajralaylik ulardan. Kim solih kishilar bilan majlisda ko'p bo'lsa, solih kishilar o'ziga bir do'st tutadigan bo'lsa, Alloh u kishini haromdan uzoqlashlikka, toatni qilishlikka rag'batini kuchaytirib qo'yadi. Ikkita oshna gaplashyapti. Qancha o'qidingiz bugun desa, bugun 7 pora xatm qildim desa, men 3 poralar xatm qildim, siz uyalasiz. E odamlar 7 pora xatm qilyapti ekan. Menchi? Men kichik o'g'lim ikkita suriyotlarda o'tgan oyda desa, Siz o'lish so'kinishni o'rgandi ikki xil. Yaxshi odamlarni ko'rganda, "Ey, mana qilsa bo'lar ekan, ular ibratda sizga." E bo'lar ekan deysiz. Siz yaxshi odamlar bilan, solih odamlar bilan ulfat bo'lgan ularda masjidda ko'p o'tirgan kishini Alloh taolo ibodatga bo'lgan nimasini kuchaytiradi? Rag'batini kuchaytiradi. 10 pora o'qli masjidda kecha deydi. 3 kecha deydi. 2 pora o'qiyapmiz deydi desa uyalasiz. Bizda 1 pora ham atalim qilinmayapti akalar. Biza taravih o'qilyapti. Shunga ham bora olmaymanmi deysiz? Odamlar ro'y qaqqa borib 5 borada turyapti ekan. Men shunchalik yaramayman deysizmi? Yaxshi odamlarni ko'proq ulfat bo'laveraylik. Va kim man jalasa ma'al ulama zadahullohu al-ilma val wara. Kim olimlar bilan olimlar bilan majlisda ko'p bo'lsa, bu kishini Alloh ilmini ziyoda qiladi va xudo xudojo'yligini ziyoda qiladi. 8 ta majlis. Mana Ozgina narsani eshitdik. Ozgina narsani o'rgandik. Demak, 8 tasi esimizda qolmadi, to'g'rimi? nima qolmadi esimizda, bilasizlarmi? Kim aytib beradi 8 tani? Aytib berishimiz qiyin. Sabab birodarlar. Sabab. Ana shu gunohlarni ko'p qilyapmiz. Ko'zimiz bilan, tilimiz bilan, qo'limiz bilan, qonimizga ancha-muncha halol-harom narsani yeb qo'yayotgan bo'lishimiz mumkin. Imom Shofiy rahmatullohi alayh zehni shunaqa bo'lgan ekanki, mo kitobni betiga qo'lini bunday qo'yib turib, Ma'no o'qigan ekan. Keyin buni to'sib turib, buni o'qigan ekan. Nimaga desa, bir marta o'qigan yodlar ekan, bir marta. Shu ko'zim tushib qolsa maqqa, men to'sib olmasam. Biroq qator maqarlashib qolmasa, shunaqa bir fenomenali bo'lgan ekan. Men shu bir marta o'qir ekan, bir marta o'qir ekan. Bir kun kelib o'qisa, bir marta o'qiyotib olmadi, 2-3 marta o'qibdi-da, ustoz va akaga shikoyat qildi. Bu nima bo'ldi menga? Nimaga olib qolmadim har bir daqiqa desa, orqani qarangchi deydi. Kelyaptini mish qiluvdingiz. Qarasa, ko'chadan kelyapti bir ayol kishini tovoni ochilib qolganini ko'zimda to'xtab qolgan ekan tovoniga qarab. Shu zehnini tepa-tenga pasaytirib olgan ekan. Xulosa, bizni kallamiz yana ham ishlayapti, birodarlar. Pul topishga ishlayapti, uy solishga ishlayapti, dunyoda ishni tatbiq qilishga, lekin ilm o'qishga kelganda kallamiz nima Ishlamayapti. Xo'p, Demak, zehnimizni pasayib ketayotganligimiz sababi gunoh qilayotganligimizni qayerda o'rgandik? Ayollar bilan o'tirib o'rgandikmi? Yo yosh bolalar bilan o'tirib yumilib oldikmi? Qayerda o'rgandik? Ilm majlisida o'rgandikmi? Bilmasak yo'ramidik, quni duosini aytolmayapman, ana endi. Yarim soat bo'libdi mana. Mana shunday bir chiroyli so'zlar bor ekan. Olimning yuziga qarab o'tirishlik ibodat. Ka'batullohga qarab o'tirishi ibodat, Qur'onga qarab o'tirishi ibodat, o'qiy olmasa ham. Mana hadislarda keltirilibdi, kim olimni ziyorat qilsa da Rasululloh xuddi meni ziyorat qilgandek bo'ladi. Kim olim bilan qo'l berib ko'rishsa, xuddi men bilan qo'l berib ko'rishgandek bo'ladi. Kim olim bilan o'tirsa, men bilan o'tirgandek bo'ladi. Kim men bilan dunyoda o'tirgan bo'lsa, albatta Alloh taolo qiyomat kunida bu kishini men bilan albatta o'tkazadi deydi. Al ulama rasatul anbiya. Ulamolarni payg'ambarlarning merosi degan. Ulardan bidan foydalanadi birodarlar. Insonni dunyoda to'playotgan narsasi juda ko'p. Lekin shu to'playotgan narsalar ichidagi eng afzali ilm. Chunki biz dunyo to'playotgan hamma narsamizni qo'yib ketamiz deb betiga. Bolalarimizga birodarlar pul topib uy solibla bermasdan ilm o'qitaylik. U pulni topishga ulgaydi, lekin yosh edi vaqtni yo'qotadi. Farzandlarini kelajagini o'ylagan ota degan ekan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi degan ekan. Taqvo qilib pul topsin, taqvo qilib yegasin, taqvo qilib ilm o'rgatsin, inshaalloh bolasi xor qolmaydi, ko'chada qolmaydi birodarlar. Ilm mana shunday bir ulug' narsa. 8 ta majlisda aytdik birodarlar, qaysi majlisda ko'proq yurishni mana o'zimiz tanlaylik. Alloh subhanahu va taolo eshitgan amallarimiz va mavizalarimizga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Zero Alloh tavfiq bermasa birodarlar, ko'zimizni ochib yumishni biz ixtiyorimizda emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.